La plei bonai biciclai voioi en Shumava. Shumava en Suda Bohemio estas sendube unu el la plei serciatai locoi inter biciclantoi, cae nemerinde, ci ofertas ebena in voioin tra densai arbaroi, montain voietoin circa glaciai lagoi, torfeioi cae belai aquofaloi kien specife iri, cae ciui itinerui estas inter la plei bonae biciclai voioi en Shumava. Cie eblas bone bicicli por giuste comenzi? Nigra lago. Cerne jezero, Nigra lago, ofertas unu el la plei belai vidoi de Shumava. Gi situas alte en la montoi, estas de glaci epoca origino, cae ricevis sian nomon de la circauai densae arbaroi, ciui speguligas en la lago, cae creas la impreson de nigra surfaco. Gi ancau estas la plei granda lago en Cehio. La itinero estas unu el la plei malfacilai, sur tridec kilometroi itinero vi atingos en tutan supren iron de prescau sepcent metroi. Se vi ne certas, ciu la supren iro estas en via povo, prenu ebiciclon por helpi vin veturi supren. Cie vi startos? La bicicla vojo comencigas en železna ruda, de cie vi supren veturos al špičácké sedlo, kaj daurigos al hamri de tie vire venos tra la nigra lago, caire iros al železna ruda. Consiloi por bicicla voyaggio cun infanoi, canalo v Chinice Tetov. La canalo v Chinice Tetov estas ne nur interesa vidindajo, sed ancau facila bicicla vojo, cion vi povas lauveturi cun infanoi. La canalo estis construita en la jaro 1801, cae estis origine usata por transporti lignon alla la segeio. Nun tempe educa voio conducas la ugia tuta longo, ciu estas dec quar kilometroi. Vi traveturos gin comforte bicicle, char la plei granda parto de la itinero estas asfalto. La voio estas vizita per dec educai tabuloi cae plurai sidlocoi la canalo v Chinice Tetov estas pruvo che la plei belai biciclai vojoi ne ne preestas la plei postulemai. Consileto, panorama turo polednik. Se la vojo laula canalo ne suficias por vi, vi povas etendi gin alla la belvideio polednik. La bicicla vojo de la canalo alla la panorama turo conducas dec quar kilometroin cae la entuta supren iro estas circau quine cent metroi, sed la vido indas ciu case. Dum strata biciclo suficios por vi sur la natura vojo, ni recomendas mont veturan biciclon alla la panorama turo. Cie bicicli, ciam vi estas en lipno? Lipno ofertas multai eblezoi por activi demigreioi en la nuboi tra la nagiado gis biciclai voioi, cae gi estas sendube subteninda, gi estas unu el la plei belai biciclai voioi en Shumava. La bicicla voio conducas circa la tuta lipno, cae gia surfaco estas plei parte plata. La sola de fio estas la longo de la itinero, ogrec unu kilometroin. Sed vi povas facile traveturigin danke alla la e-biciclo. La voio alla la fontoi de la Moldava rivero. Ciu vis ci volas, kie bicicli por giui la unica invidoin? Tiam focusigiu alla la fontoi de la Moldava rivero inter la consiloi por bicicla voyaggio. La bicicla voio, u conducas al ili, allogas per belai vidoi de la circauajo. Se vi bon chances pro la vetero, vi ec povas vidi gis la Alpoi. Rentumas iri per mont biciclo sur la itinero, char vi veturos cefe tra la arbaro. La rondvojo longas dudek sep kilometroin, kai vi supren iros en tute kvartcent dudek kvin metroin sur gii quien gi conducas, vi comenzos en Horska Quilda, cae daurigos tra Filippo Vahuc, cae la declivoi de Montenegro, cis la fontoi de la Moldava rivero. Tiam vire prenugin sur voie tra jezerni slať, cae vire venos al Horska Quilda. Ču vi raitas per e biciclo tra veturi la bicicla in vojoine de Šumava? Šumava estas natia parko, cae trafico en ci estas limigita por motor veturiloi. Sed, cio pri e bicicloi? Ciu ili appartenas al motor veturiloi au bicicloi? Estas tri reguloi por determini Ciu vi raitas veturi en la nazien parkon per e biciclo? Unue, sur la biciclai voioi de la nazia parko shumava, vi raitas veturi per veturilo. Ciu bezonas motoron por antau en iri. 2. La electra motoro, per cu la biciclo estas equipita, devas havi maximuman potencon de 1 kW. 3. La proiecta rapidezo de la e-biciclo ne raitas superi 25 km en horo. Se via biciclo congruas cunci tijui parametroi, Nenio malhelpas vin džui la veturadon en la Shumava Nacia Parko per e-biciclo. Kai se ne, negravas. Vi povas ancorau esplori la alijain belegain biciclein vojoin en Čechijo.